Vols fer de reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de so? Vine'ns a veure a Ràdio Sallent, explica'ns la teva idea i trobarem la manera de portar-la a terme. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic ràdio arroba sallent.cat a partir del telèfon 93 837 1753 o també a través de l'Ajuntament de Sallent. Anima't i col·labora amb Ràdio Sallent. Això és Ràdio Sallent, 107.6 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les 3 i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres, després del punt de mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. ja tornem a ser aquí un altre divendres més, aquí a l'Entre Nosaltres, un programa en el que tu ets el protagonista, com deia la nostra falca. Què et sembla, Cristina? Com, com es presenta aquest divendres? Encetem un divendres més, un divendres que ja té molta tarda, una tarda que el sol sembla que ja es va amagant, perquè estem al mitjans d'octubre, estem aquesta segona quinzena ja, i és que aquí a tocar ja tenim la castanyada. Per tant, ja estem ben bé en aquesta nostra tardor. Listen doncs pels nostres oients, com ja ho sabeu, estem al teu costat i per això ho sabeu que tenim un telèfon que és el 93 el 837 el 1753 en què vosaltres podeu trucar i dins el que vulgueu, de què estem parlant avui, de què parlarem, què us ha semblat el conte, de què en penseu i com es presenta aquesta tardor del 2010. I mira si hem sigut ràpids que, les, que el telèfon ja comença a sonar. I tenim el telèfon d'un oient molt fiel. Qui tenim a l'altre costat? Home, en parlar amb tu no he parlat gaire. Ah? Per això, bueno, eh, em coneixes. Eh. Home, i tant, que et conec. Em coneixes, ara? Sí, Joan Tomàs, què ens expliques? Bueno, que no se sentia gaire bé, ell es quedava, quedava tu bé, per això ell enregullat. Ah, en Martí enregullat? Sí, eh, i, i veig que no n'està, eh? No, no està gota, no. El telèfon ho veig que està bé. El conte que explicaràs està molt bé, eh? M'ha agradat molt el que explicaràs, eh? Ah, d'acord. El que explicaré t'ha agradat molt. Sí, sí. Ara m'agrades. Molt bé. Està molt bé, eh? Això vol dir que estaràs al costat sentint-nos, no? No, no, jo sempre, eh, sempre que sóc aquí us escolto. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Escolta'm, Joan Tomàs, aquesta tarda parlarem de frenar una mica el ritme, que de vegades sembla que anem molt ràpid. Bueno, eh, eh, jo ara resulta que tinc un ritme encara pitjor, pitjor que quan treballava. Sí? Sí. I doncs, no pares? No, fes avi. Bueno, això sí que porta el seu estrès també, no? Amunt i avall. I com estic, estic ben carregat de dolor, doncs pues, escolta, un passo de xupi, eh? <laughs> Segur que els teus nens s'ho passen molt bé amb el seu avi. Eh, sí, bueno, eh, eh, eh hi ha ratos de tot, perquè... Com sempre. Hi ha, hi ha eh, la gran té gelos de la petita i, bueno, hi ha sempre una mica de guerra, per això, bueno, jo intentat posar la pau i va que xuta. Molt bé, entre un i l'altre doncs es van arreglar les coses. Per això, bueno, dissabte passat, divendres passat va, va, va, Divendres passat no vam poder ser aquí. Eh? Jo aquí tot el rato anar escoltant... Anar esperant. Xipi, xipi, xipi. Intentarem que no torni a passar cap divendres més. No, això és el que va, eh, ja li vaig dir a... a en, en Martí. En Martí. <laughs> ho ha dit. I tant. I tant que ens comuniquem. Ja l'he dit, ja. Ja m'ho ha fet saber. doncs moltes gràcies, Joan Tomàs. Una abraçada molt gran. Adeu. Adeu, bona tarda. Adeu, bona tarda ja ho veieu, aquest entre nosaltres comença amb molta, energia, amb molta energia. I és que fa tot just 6 minuts que hem obert el nostre programa. Cobrim les portes més, un divendres més, el tercer divendres d'octubre, un mes en el que nosaltres dedicàvem a parlar de la tardor, d'aquest canvi d'estació, com ens afectava el temps. I avui, com ja avançàvem amb el nostre amic, parlarem d'anar a poc a poc, perquè sembla que en tot aquest dia a dia l'estrès és el que ens condueix i de vegades una ha d'agafar una miqueta d'aire, respirar i deixar-se portar. Però tot això en parlarem a poc a poc i amb molta calma, slowly, com dirien els americans, durant tot el programa. Bé, doncs deixem un tema musical, un tema musical que va sonar molt la temporada passada i com que la temporada passada va ser un èxit, aquest, aquesta temporada el tornarem a passar. És un tema típic, un tema del Canto Loco. El tema es diu Peter Pan. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuidé. gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de Charlie Si Peter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas es el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré just be la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante Fue un para no olvidar la zona mala que era ahora scansar che campaniglia te cuide. tornem a ser aquí després d'aquest d'un dels temes, vaja, del tema, podríem dir, que ens va acompanyar gairebé tota la temporada passada, perquè de vegades dèiem que les cançons i les seves lletres ens aporten moltes i moltes coses. Doncs bé, aquest Peter Pan que es va quedant enrere per deixar sortir aquest home que hi ha endavant, doncs és un dels temes dels que avui anem parlant. Perquè avui, us dèiem, parlarem de la calma, d'anar-nos acomodant a un ritme interior, a un ritme que no sigui el trepidant que ens porta el dia a dia, o que ens arrossega la vida, sinó que avui anem parlant a poc a poc de com un està. I per parlar a poc a poc d'un com està, un ha de permetre's temps per sentir-se, per poder descobrir què és el que sent, quan està més content i si un dia està trist. Doncs bé, aquestes emocions apareixen de forma natural i de vegades, com dèiem en altres programes, el temps ens influeix, les circumstàncies, un moment, una paraula, el que sigui, és un condicionant i ens fa canviar aquesta forma d'estar. Doncs bé, com que no podem permetre que això sigui, que les nostres emocions estiguin en mans dels altres, hem de fer és aturar-nos i escoltar-nos, saber com estem, descobrir-nos. I per tot això, per parlar de les emocions de forma més senzilla, fem-ho a través d'un conte. Avui us presento el conte que es diu La isla de Jorge Buquet. Espero que us agradi. Hubo una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían, por supuesto, el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la envidia, el odio. Todos estaban allí. A pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso previsible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o el impulso armaba algún escándalo, pero muchas veces la constancia lograba quietar el descontento. Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó una reunión cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo, tengo una mala noticia que darles. La isla se hunde. Todas las emociones que vivían en la isla dijeron, no, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre. El conocimiento repitió, la isla se hunde. Pero no puede ser. Quizás estás equivocado. El conocimiento casi nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? se preguntaron los demás. Entonces, el conocimiento contestó, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de dejar la isla. Construyan un barco, un bote, una bolsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella. ¿No podrías ayudarnos? preguntaron todos, porque solo confiaban en su capacidad. No, dijo el conocimiento. La previsión y yo hemos construido un avión, y en cuanto te termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana. Las emociones dijeron, no, pero no, ¿qué será de nosotras? Dicho esto, el conocimiento subió al avión con su socia y así se fueron. Dejaron al miedo, que no se enteraba, se escondió en el motor. Dejaron así la isla y atrás las emociones. Y poco a poco, todas, fueron construyendo un bote, un barco, un velero, una balsa, todos salvo el amor. ¿Por qué? Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo, dejar esta isla, después de todo lo que viví aquí, ¿cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? Ay, cuántas cosas compartimos y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el miedo para irse, el amor se subió a cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa, se revolcó en la arena, como solía hacer en otros tiempos, tocó cada piedra, acarició cada rama, y al llegar a la playa, exactamente desde donde el sol salía, era su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor. Quizá la isla se onda por un ratito, pero después resurja. ¿Y por qué no? Y se quedó días y días midiendo la altura de la marea para revisar si el producimiento de hundirse no era reversible. La isla se hundía cada vez un poquito más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir, porque estaba tan dolorido que solo era capaz de llorar y de gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que aunque cuando se hundiera un poco, él siempre podría refugiarse en una zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse y abandonar. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él, así que, una vez más, tocó las piedrecitas de la orilla, se arrastró por la arena se mojó los pies en la pequeña playa, que antes fue tan grande. Luego, sin darse demasiado cuenta de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le gustaba, ahora era ya la más elevada. Pero la isla se hundía cada día un poco más y el amor se refugiaba cada día en un espacio más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos, pensaba él, hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme. El resto había sido tapado completamente por el agua. Justo en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para, para siempre caminando entre enteros y saltando enormes charcos de agua. El amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidad de construir una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en, no, en negar lo que perdía y en lo, llorar en lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde allí podía ver pasar a sus compañeros en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y de que algunos le comprendiera y le llevaran. observando el mar, vio venir el barco de la riqueza y le hizo señas. La riqueza se acercó un poquito a la orilla. Riqueza, ¿tú que tienes un barco tan grande? ¿No me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote. Y la riqueza le contestó, estoy tan cargada de dinero y de joyas y de piedras preciosas que no tengo lugar para ti. Lo siento, y siguió su camino. El amor siguió observando y vio venir a la vanidad en un barco hermoso, lleno de adornos, florecitas de todos los colores. Llamaba muchísimo la atención. El amor se estiró un poco y gritó, Vanidad, vanidad, llévame contigo. La vanidad miró al amor y le dijo, Me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto es tan desagradable, estás tan sucio y tan desaliñado. Perdón, pero creo que deberías, no sé, arreglarte, porque a mí me ensuciarías el barco. Y se fue. Y así el amor pidió ayuda a cada una de las, a las embarcaciones, a la constancia, a la sensualidad, a los celos, a la indagación y hasta al odio. Y cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse un barco muy pequeño. Era el último, el de la tristeza. Tristeza, hermana, tú que me conoces tanto, tú no me abandonarás aquí, eres tan sensible como yo, ¿me llevarás contigo? Y la tristeza le contestó, yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y sin decir más, allí lo dejó y ella se alejó. Y el amor, pobrecito, se dio cuenta de que por haberse quedado ligado a esas cosas que tanto amaba, él y la isla iban a hundirse en el mar hasta desaparecer. Entonces se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla, a esperar el final. Cuando creía que ya estaba todo, de pronto el amor escuchó que alguien chistaba. Era un desconocido viejito que le hacía señas desde su bote de remos. El amor se sorprendió. ¿A mí? preguntó, llevándose una mano al pecho. Sí, sí, dijo el viejito. A ti. Ven conmigo, súbete a mi bote. y rema conmigo. Yo te salvo el amor, le miró y quiso darle explicaciones. Lo que pasó fue que me quedé. Entiendo, entiendo, dijo el viejito sin dejarle terminar. Pero ahora, sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro que quedaba a flote terminó de hundirse y la, isla desaparecía para siempre. Nunca volverá una isla como esta, murmuró el amor, quizá esperando que el viejito le dijera o le diera alguna esperanza. No, dijo el viejo, como esta, nunca más. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo. Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. Giró sobre sus pies para agradecerle al viejito pero éste, sin decir palabra, se habían marchado tan misteriosamente como había parecido. Entonces, el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle, ¿Cómo puede ser? Yo no le conozco. ¿Y él me salvó? Nadie comprendía que me hubiera quedado sin embarcación, pero él me ayudó, él me salvó y yo ni siquiera sé quién es. La sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y dijo, Él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva, cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. El único capaz de darle una nueva oportunidad al amor, cuando parece extinguirse, el que te salvó amor, es el tiempo. She work it, girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she's about the dough. Doncs deixem amb aquest tema d'IO Tecnolo amb aquest tema de Milo, IO Technology. Make you wanna touch it, make you wanna taste it if you're lusting for her. Go crazy, face it. She's so much more than you're used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, and in your lap till you're ready to pop. She's always ready when it, she wanted like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. Gonna show you what you want. it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, yo, tired should I do on all fours? No, that shit should be against the law. Different style, different move. Girl, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shorty. We can switch positions from the couch till the counters on my kitchen. But it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights under justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, yo. Oh. Tired of using technology. Vols fer de reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de so? Vine'ns a veure a Ràdio Sallent, explica'ns la teva idea i trobarem la manera de portar-la a terme. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic ràdio arroba sallent.cat a partir del telèfon 93 837 1753 o també a través de l'Ajuntament de Sallent. Anima't i col·labora amb Ràdio Sallent. i acabam d'escoltar aquest tema musical, Ayo Technology de Milo. I és que de vegades calen temes musicals per anar trencant una mica amb la dinàmica. Doncs bé, avui teníem un conte dens, un conte que ens parlava d'emocions, de sentiments, de tot allò que els humans, cadascú de nosaltres com a persones que som, en algun moment o altre hem experimentat. Tothom ha tingut un moment en què ha tingut por, que ha notat que sap, que ha sentit amor, que ha tingut neguit, que ha estat ansiós, que ha sentit gelos i, per què no, odi. Doncs bé, totes aquestes emocions són necessàries, són pures, són part de nosaltres. La por, la tristesa, aquesta alegria, l'enuig, totes són importants. I és important saber com se sent un, ser-ne conscient i no passa res perquè així sigui. Per això avui començàvem en aquest conte. En aquest conte que començàvem parlant d'una illa d'emocions, una illa en la que conviuen totes elles, perquè tot i que cadascú vegi la seva, la que és més mandrosa, amb la que és aquesta accelerada amb el coneixement, totes, cadascuna amb la seva particularitat, formen part d'un tot, de nosaltres. Per tant, totes elles estan dins teus i han de sortir en algun moment o altre. Les emocions surten, treuen el cap, s'escapen, se'n van a una altra illa. Doncs bé, metafòricament, l'amor és aquesta emoció tan profunda, tan aferrada, que tenim tan de dins, que li costa tant deixar les coses. Aquest amor que demana calma, que demana temps. I no és veritat que quan un estima, dedica estones als seus. Perquè estimar s'estima de moltes maneres. D'amor se'n pot sentir de moltes formes. Perquè quan un estima, quan un es dona, pot compartir o només vol compartir estones amb amics, amb aquestes persones que estimes, que poden ser germans, pares, coneguts, no sé, companys. L'amor és de molts tipus, però ens fa agafar els altres. Doncs bé, aquest amor que es queda tan trist pensant en allò que va perdent a poc a poc, de vegades s'ennuvola i no s'adona del que el que està passant. Doncs bé, l'únic amic, l'únic que apareix, que ajuda aquest temps, aquest amor, a salvar-se, és el temps. Per tant, per tot hi ha d'haver un temps. És temps de tardor. És temps d'estar una mica més tancats, més a casa, més a dins d'un. És com temps de recolliment. Però això no vol dir que no sigui temps per dedicar-se a un. Per tant, a poc a poc, amb calma i dedica't temps a sentir com et sents. I és així quan a poc a poc nosaltres anem prenent consciència d'aquesta nostra realitat i d'aquesta societat que ens fa anar amunt i avall. Ràpid, ara fem això, ara fem allò altre, i sempre que anem cronometrats. De vegades està bé deixar-se sentir. I així, d'aquesta forma, és quan serem nosaltres, un tu, un jo, naturals, sense més. Però això no vol dir que puguem anar deixant-nos portar per tot, sinó que a poc a poc es van fent les coses i ens van coneixent i és quan així som nosaltres realment. Per tant, aquest efecte, aquest temps, aquestes circumstàncies que tant ens poden condicionar, les anirem conduint nosaltres. Perquè el més important, i el primer consell de la tarda, que ja et pots anar apuntant, és que tu sàpigues com estàs i així puguis explicar-ho. Siguis tu que condueix la situació i no la situació que et porta tu. Perquè un imprevist ens pot passar a tots, però depèn de tu, de com te'l prenguis. Per tant, paciència, respira, Deixa't sentir. I si estàs enfadat, no ho dissimulis, estàs enfadat, però alerta amb les paraules. Si estàs content, fantàstic, però tampoc cal eufòria, perquè potser l'altre no ho està i necessita un xic de paciència. Així que, entre tots, si ens escoltem i comprenem com estem nosaltres, podem entendre molt millor a tota la resta. I em fa l'efecte que jo ja vaig a masses paraules. Martí, et sembla que anem amb algun tema musical? Doncs com vulguis. Després de triar una estona cançons que portaven el nom temps, que portaven, que implicaven que implicaven el temps a les cançons, després d'una bona estona triant cançons, doncs hem triat una cançó dels Pets. A vegades el món em fa por. Camines sense mirar-me, rumio un altre cap. Silencis que fan més mal que les paraules de tots dos. Somies la seva cara o penses i no sóc jo. Acabes de decidir que l'únic cert és un error. Vius cansat esquives la mirada vora nit amb una veu tan trista que no em veig amb cor de dir-te Esperes una trucada. Arribo massa aviat. penges i ens fas creure tots dos que ens hem equivocat. I inventes una altra excusa. Escolto simular. Remenes aquella foto en la que em mires com abans. Vius com sempre que no ajusti la finestra i si arriba una altra nit antiga freda com el vent que es filtra a vegades el món em fa por a vegades no tinc la raó porta l'aire olor de demà no fa gaire em vas estimar coses Un altre cap, silencis que fan més mal que les paraules de tots dos. Somies la seva cara, no penses i no sóc jo, acabes doncs hem escoltat un tema dels pets. A vegades el món em fa por. Perquè més d'un cop pensem que la vida és molt complicada. Ens muntem unes paranoies nosaltres mateixos, ens muntem unes històries que potser no són no són el que nosaltres pensem. Per això, viu la vida, no, no et compliquis. I com molt bé ens diu el Martí, no ens hem de complicar, la vida és molt més senzilla. Per vegades, i ara anem a ser una mica filosòfics, perquè en el nostre programa sempre hi ha aquella estona en el que anem una mica a la història, una mica recordem que som, d'on venim i per què ens comportem d'aquesta manera, aquella part més científica, podríem dir. Doncs bé, l'entre nosaltres també té aquesta part. De vegades, diuen Martí, les persones ens fem paranoies, no sé quina paraula ha dit, ens fem la nostra història, o ens creiem, o fins i tot arribem a pensar que l'altre pensa que... Totes aquestes circumstàncies a tots ens han passat. Sempre hi ha un moment en el que un dona per suposat que l'altre ha pensat, que l'altre ha fet o que l'altre ha dit. I de vegades ens fiquem tant en aquestes caboires, en aquests pensaments imaginaris, que un perd, en realitat, el contacte amb la Terra, en el que és real. I el que és real no és la meva interpretació, ni la teva, ni de l'altra. És simplement el que vivim. I el simplement que vivim és tan complit o tan bonic com cada dia, cada instant que passa. Ja ho diuen, que la vida és allò que passa mentre un està fent plans. Doncs bé, hem de viure aquest dia a dia pensant, deixant-nos portar i sent naturals. És d'aquesta l'única forma en què un pot trobar el seu sentit. Perquè la persona és persona perquè ha de viure totes les etapes, tots els moments, totes les circumstàncies. Si una persona es va negant aquest jo, aquesta sensació, aquesta tristesa que ja dins i no la treu, i un s'aguanta un dia i l'altre, o aquesta por, o aquest temor, o aquesta ràbia fins i tot. Doncs aquesta ràbia es va acumulant i un acaba per no sé qui és i es crea un conflicte una mica més gran. Doncs bé, no podem permetre que això passi. I si passa, paciència i ajudem els altres a fer-ho d'aquesta manera. La lletra que escoltàvem de, de vegades aquest món em fa por. Per què em fa por el món? Perquè de vegades sembla que em porti perquè de vegades jo no sé com em sento i em veig obligat a tirar endavant. Hi ha una cançó, aviam si el Martins la pot trobar, que diu de la Rosana, com si hi hagués un dia en el que ella volgués baixar del tren, perquè les coses rutllen, rutllen, rutllen i sembla que ens van encaminant. És important prendre aquest aire, respirar i trobar-se, perquè aquesta és la realitat que tens. Per què avui no aprofites aquesta estona? Va, que és gairebé un quart de vuit de la tarda i penses com és la teva realitat, com et sents tu. Què estàs? Com estàs ara? Estàs content? O estàs, no? Potser avui estàs una mica trist i aquesta tristesa és puntual? O avui estàs, no ho sé, neutre, perquè també hi ha dies en què un no està ni excessivament feliç ni excessivament trist. Un està simplement bé. Doncs aquest bé és motiu de felicitat. Per tant, Gaudeix-lo i si és així i et trobes d'aquesta manera, ajuda els altres que també ho estiguin. Perquè de vegades un pot fer molt més del que pensa. De vegades, doncs, dedicant una estoneta de temps a algú o escoltant-lo perquè tregui allò que té dins, ja n'hi ha prou. No sé, és tan senzill com compartir una estona, una mirada, un somriure, va, un detall, un missatge, que ara ho tenim molt més fàcil. I parlant de missatges, per què no ens escriviu els vostres pensaments en el Facebook? Ja ho sabeu que Ràdio Sallent també és la teva ràdio i està al teu costat. Em sembla, Martí, com ho han de fer? Com és la nostra adreça? Perquè ja sabeu que jo i les noves tecnologies no som amics. Doncs és molt senzill, només cal que es connectin al Facebook i ens comentin el post, el missatge que hem comentat, que hem posat fa res. Uh, tenim la, la cortina oberta, que ja li ha agradat aquest missatge, ha posat m'agrada, i si no, si vols parlar amb nosaltres però en privat, perquè nosaltres ho passem per antena, és molt fàcil, només cal que sengueu el vostre xat i que ens digueu el que vulgueu i nosaltres ja ho passarem per antena. I ja ho sabeu, i si no t'atrapeixes, i si els ordinadors no són el teu, agafa el telèfon i marca el 93 837 1753. Esperes una trucada, arribo, massa aviat, despenges, penges i ens fas creure tots dos que ens hem equivocat. inventes una altra excusa, escolto simular, remenes aquella foto en la que mires com abans. Doncs la Cristina m'ha demanat una cançó, una cançó de Rosana. I us deixem amb aquesta cançó, Ser feliç és gratis. sé feliz. Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tu sueño se hará realidad. No dudes, abre los ojos, despierta y ponte a soñar. Y ya verás que llegarás. Sentir, por sentir que puedes. despierta y ponte a soñar. Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos escucha, apúntate a la vida, a decir lo que sientes, a sentir lo que vales, a soñar lo que quieres y a saber que te sobra contener lo que tienes. Ser feliz gratis, ser feliz. despierta y ponte a soñar na na na na na la vida irá na na na na na poniendo todo en su lugar na na na na na no dudes na na na na na podeu gaudir de bona companyia, no deixeu d'escoltar el Pot de les Sorpreses. Ens podeu escoltar a partir de les 7 de la tarda i passar junts una bona estona. Parlarem de curiositats. Remeis. Felicitacions. Entrevistes. Viatges. I, sobretot, bona música. No us ho perdeu. Tots els dimecres, a partir de les 7 de la tarda, a Ràdio Sallent, al 107.6 de la freqüència modulada. El pot de les sorpreses. Us, Us hi esperem! esperem. Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui, Sallentí, a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent. Vaig néixer a Sallent i fa 44 anys que volto pel món i ara acabo de tornar a viure a Sallent. Tinc moltes, moltes preguntes. Si vols conèixer millor el poble, qui és qui Sallentí? Dissabte a les 10 del matí. Engruna. Què és Engruna? Doncs senzillament un programa magazín que s'emet tots els dissabtes de 12 a 1 del matí. Per petits, joves i grans. Un espai on hi trobareu aquell encert que us pot fer gaudir una bona estona. Cuina, entrevistes, música, acudits, consells i poesia. Tots els dissabtes de 12 a 1 del matí de la mà d'Anna Maria Corretja. s'acaba la setmana. Enrere queden l'estrès i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres, després del punt de mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. tornem a ser aquí. Avui tenim un programa dens, un programa en el que hi ha hagut un conte, un conte d'emocions, un conte d'una illa, un conte de sentir-se. Hi ha hagut temes musicals que ens han aportat molta calma. I així és com va passant l'estona i aquest tic-tac, aquest temps passa. Perquè avui el missatge, el nostre missatge, és que el temps va passant i tot passa. Tant si tens un dia bo com si tens un dia dolent. Sempre hi ha un temps, perquè hi ha temps per tot. Per tant, pren-t'ho amb calma, respira, perquè tot arriba, tant lo bo com lo dolent. I si és una cosa dolenta, també passa. Com les bones, no duren eternament. Tot passa. Per tant, respira, calma, i el dia a dia, que és el que més importa. Doncs bé, amb tot això, arriba el moment d'explicar un segon conte de tarda, un conte breu, tranquil, però en penso que també us agradarà ens parla de gel, un gran iceberg que va tenir el què en una selva. Aviam què ens diu aquest conte de gel en la selva. El gran bloque apareció en el centro de la selva una mañana cualquiera. Era un bloque de hielo inmenso, alto como un árbol y grande como 100 elefantes. Y además, estaba tan frío que nadie se atrevía a acercarse. Pero lo que más intrigó a todos los animales fue que el gran tesoro que guardaba en su interior, tanto que el propio rey león dijo aquel mismo día que quien fuera capaz de liberarlo sería su sucesor como rey. ¿Podéis imaginaros? Un gran bloque de hielo con un gran tesoro dentro y alguien iba a ser el rey. ¿Quién podría liberarlo? No acabo de decir aquello, cuando todos perdieron su miedo al frío y se lanzaron a por el bloque con toda su furia. Bueno, todos menos la comadreja, que se quedó parada un buen rato mirando el bloque, viendo cómo los demás animales montaban un alboroto enorme, todos bien amontonados. El elefante usaba su trompa como un martillo, hasta que, que le dio un buen porrazo a un gorila y tuvieron que irse al médico. El tigre clavaba sus garras como una taladradora, pero una vez las clavó tanto que se enganchó y al sacar la zarpa se le rompieron las uñas. Varias gacelas se dedicaron a chupar el bloque al darse cuenta de que estaba hecho de agua helada, pero con tanto helado les un empacho tan grande que ya no querían ni probarlo. Los monos estaban decididos a destrozar el bloque y lanzaban plátanos y piedras como si fueran ametralladoras, pero dieron tantas pedradas al resto de animales que tuvieron que suspender sus lanzamientos. Y así siguieron todos, intentando romper el bloque, a lo bruto, durante todo el día, sin ningún resultado. El paso que iban, y viendo lentamente que se deshacía tanto hielo, Tardarían más de una semana. Pero justo entonces alguien dijo, mirad, algo se mueve en el bloque. Y era verdad, aunque no se veía bien, algo correteaba en el centro del bloque, junto al tesoro. ¿Estaría vivo el tesoro? ¿Tendría un duende y vivía allí? ¿Pero era su dueño? ¿Quién vivía allí? Nada de ese. Era la comadreja, que al poco apareció junto a los demás, con algunas piezas del tesoro. Todos estaban impresionados de ver cómo la comadreja había llegado al tesoro sin destrozar el bloque, y después de felicitarla, le pidieron que les contase cómo lo había logrado. Entonces, la comadreja contó como antes de lanzarse a romper el bloque, se había dedicado a pensar y a observar. Era un bloque demasiado grande para romperlo a golpes y tardaría mucho en fundirse por el calor del sol, porque el tesoro estaba en el centro y cerca del suelo, donde no daban los rayos. Y entonces se le ocurrió que si podía llegar al bloque por debajo, haciendo un túnel, desde allí hizo un pequeño fuego que comenzó a derretir el hielo rápidamente y sin apenas esfuerzo pudo llegar al tesoro. Y así fue como la comadreja llegó a ser la reina de la selva, al demostrar a todos que se consigue más cosas solo pensando que lanzándose a hacerlas a lo loco. Pen. Bé, doncs deixem un gran tema, un tema de Jarabe de Palo, un tema que es diu Grita. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro ya a jugar por lo que veo. Nada bueno, nada bueno de que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, palo lo bueno y palo lo malo. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita te la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita metiendo la mano, tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita. el cuello y si no te escucho gritar, te tendo la mano, tú agarras todo el rato y si quieres más pues I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Bé, doncs està començant a arribar al final d'aquest programa, d'aquest programa d'avui i aquest programa entre nosaltres. Uh, com sempre, dir el que sempre diem l'estat del Facebook al finals del programa, doncs dir que tenim dues persones que, ens, que els ha agradat el nostre programa, ai, els ha agradat el nostre comentari que hem publicat al Facebook, com la Mònica Vidort i la Cortina Oberta. Què més? Dir-vos que, com que sempre... Que hem tingut trucades. Que hem tingut trucades, hem tingut... Molts oients, perquè trucada. avui hem trucat en, en... Ens ha trucat en Joan Anton, Joan, Joan, Man... Joan Tomàs. Ah. Joan Tomàs, ens Joan ha trucat Tomàs. en Joan Tomàs, que diu que ens escolta tots els divendres. I li demanem disculpes a ell i a tots els oients perquè algun divendres no hem pogut ser aquí. Però intentarem que això no passi, oi Martí? Intentarem que no passi, intentarem fer el màxim d'esforç per venir aquí, per a tots aquests orients, perquè és la vostra ràdio i nosaltres som els mitjancers, els mediadors, mitjancers, els, els mediadors. que partim que tot això pugui ser. Perquè així és com l'entre nosaltres cada dia es va fer més gran i aquesta família cada dia creix, perquè la família de Ràdio Sallent ens sembla que cada dia som més amics. Avui em comentava el Martí, Martí, quanta gent tenim al Facebook? Al Facebook tenim unes 895 persones. I què podíem fer per acabar de ser aquestes 1.000? Mira, doncs, dir a tots que agreguin Ràdio Sallent, que ens agreguin i que, sobretot, que no ens deixin d'escoltar, sobretot. Que no ens deixin d'escoltar, que ens escriguin, que s'apuntin, que ens truquin, que ens diguin la seva, que ens facin algun comentari entre setmana i així nosaltres el recollim i l'expliquem a l'entre nosaltres, perquè aquesta és la teva, és la nostra ràdio i entre tots és el que fem. Així passem tots plegats una bona estona. I el temps passa i el temps corre i aquests minuts se'ns acaben. Però, sobretot, avui recorda, cal anar a poc a poc, cal tancar els ulls, perquè és molt diferent veure que mirar. És molt diferent sentir que escoltar. Per tant, em fa l'efecte que els del teu voltant agrairan aquests petits canvis, perquè de vegades anem tan ràpids que mirem, que veiem i no veiem i no mirem, que sentim però no escoltem. I això s'ha d'anar canviant. Aquest gest, només aquest detall de girar-se, mirar amunt, d'escoltar o fer l'esforç per escoltar, les coses canvien molt. I així, potser la teva realitat tindrà un sentit diferent. Potser aquells pensaments que abans deia el Martí, que ens aporten tant i que ens compliquem una mica massa, de contradiccions, així, a poc a poc, la vida serà molt més senzilla i molt més planera. Un plaer haver estat amb vosaltres. Us deixo en el Martí en el Consell de la Tarda. Doncs sobretot recordeu que no cal córrer, perquè hi ha temps per tot. Temps per riure, temps per plorar, temps per estar sol, temps per estar acompanyat, temps per tu, temps per pensar. Però recorda que el temps és teu. Tu decideixes com invertir-lo. Aquest pensament el tindrem penjat al Facebook i línies obertes podreu comentar quan vosaltres vulgueu. El proper divendres en parlarem. us deixem amb un tema que podria resumir tot el que ens, de tot el que hem parlat avui. Un tema dels pets. La vida és bonica, però a vegades complicada, tant se val. Som dilluns de Pasqua i com cada any estem de pujar. Ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala quan surts i tornes a casa el gust dels seus llavis fins aviat fa que no t'amaguis t'estimo tant la vida és bonica però a vegades complicada tant se val quatre anys. Lents passen els dies, ja és Nadal. Els petits esperen el regal. s'acaba la setmana. Enrere queden les tres i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai. Ha arribat el dia esperat. Per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs gaudir de la millor música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada divendres després del punt de mira t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonista. Això és Ràdio Sallent. 107.6 FM. Vols fer de reporter? Vols participar com a col·laborador en algun programa? Vols venir a fer pràctiques de tècnic de so? Vine'ns a veure a Ràdio Sallent, explica'ns la teva idea i trobarem la manera de portar-la a terme. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic ràdio arroba sallent.cat a partir del telèfon 93 837 1753 o també a través de l'Ajuntament de Sallent. Anima't i col·labora amb Ràdio Sallent.